Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Savulaik populāras, īpaši sveceļnieku solim piemērotas dziesmas vārdi. Sekojoši skan: Mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. Jā, ejam ar kungu. Tomēr visticamāk, ka ik viens ir piedzīvojis, ka neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav nevienkārši nemierīgi kas ir šis kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams vienkārši un mierīgi? Kur viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā, raidījumā vienkārši un mierīgi. Vienkārši un mierīgi mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Esiet sveicināti, mīļie radio Marija klausītāji. Šeit studijā esmu es, māsa Meinerda, bērniņa Jēzus Karmelīte, un šis ir trešais raidījums no cikla Vienkārši un mierīgi. Un šodien es gribētu sākt aizņemoties eh, svētīgā Džana Henrija Ņūmena vārdus, viņa lūkšanu, lai viņa mums eh, šodien pavada šajā te eh, kopējā mūsu pārdomu laikā šīs stundas garumā. Esmu aicināts, lai būtu kāds, lai izdarītu kaut ko, ko līdz šim neviens cits nebija aicināts izdarīt. Man ir sava vieta Dieva plānā, Dieva pasaulē, kādu neviens cits nav saņēmis. Nav nozīmes, vai esmu bagāts vai nabaks, vai ļaudis mani ciena vai izturas pret mani nicīgi. Dievs mani zina un aicina mani vārdā. Es ļoti priecājos šodien atkal būt šeit kopā ar jums – un ceru, ka mums būs iespēja arī ar jums satikties <laughs> virtuālā veidā, vai nu saņemot jūsu īziņas vai telefona zvanus. Un vēlos atgādināt, ka šis raidījums, tā kā jūs dzirdējāt galviņā, mums runā <clears throat> Mēs viņā vēlamies runāt par mūsu attiecībām ar uh, Dievu, par to, kā viņas veidot, un pirmajos divos redzījumos, tātad pirmajā mēs mēģinājām vairāk pievērsties tam, kāds tad ir pats Dievs, īstenībā, ko mēs vispār par viņu varam pateikt, un eh, pieskārāmies arī tam noslēpumam, cik daudz ir to lietu, ko mēs nevaram pateikt, cik daudzas lietas mums paliek patiešām tāds noslēpums. Savukārt eh, otrajā raidījumā mēs runājam par to, kas ir cilvēks. Mēģinājām saprast, paši ieklausīties sevī, viens otrā, um, padomāt, pārdomāt, kas tad mēs cilvēki esam. Un savukārt šodien sāksim jau mm, to plašāko tēmu, kā mēs varam šīs attiecības ar viņu uh, veidot, kas mums tajās var palīdzēt, kas var traucēt. Un, protams, ir skaidrs, ka uh, tas ir uh, jautājums, tā ir tēma, kas nav apskatāma ne stundas, ne divu, ne triju laikā. Mums ir palikuši vēl visi decembra otrdienu uh, laiki, tātad katru decembra uh, otrdienu pulksteni 14. mēs par to runāsim, un es jau šodien jūs uz to ļoti sirsnīgi aicinu. E, šodien runājot tātad par to, kā mēs veidojam šīs attiecības ar Dievu, uh, kāds ir viņš, kādi esam mēs, es gribētu divas lietas pateikt, kas mani mm, ļoti uztrauc, ja mēs runājam par, par cilvēku, par Dievu mūsdienu sabiedrībā, par to, kā mēs e, uztveram sevi un Dievu un arī šīs mūsu attiecības. Manuprāt, tas ir divas lietas, kas e, traucē e, šīs attiecības veidot, un pirmā no tām ir tā, ka, manuprāt, mm, ļoti bieži cilvēks E, tiek skatīts tādā mm, dievišķā pozīcijā. E, gribētu citēt kādu poļu uh, psihoterapeitu, praktizējošu kristietu Marčinu Gaidu, kurš saka, cilvēks nav iemidzināts dievs, iemidzināts šeit ir pēdiņās, bet radība. Cilvēks attīstoties, iepazīstot sevi, neatklāja savu dievišķību, bet var pieņemt žēlastību, kura viņa kura viņu dievišķos. Manuprāt, ļoti, ļoti svarīga doma šeit saka Mērķins, jo, eh, diemžēl, man vismaz man ir nācies sastapties ar to diezgan bieži šodien sabiedrībā, ka mēs e, dzirdam, redzam, ka cilvēki runā par e, pašattīstīšanos, kas, protams, visā visumā nav nekas slikts, un ir, ir, ir labi, ja cilvēks arvien vairāk iepazīst sevi, uz ko viņš ir spējīgs, e, attīstās, aug, e, tas ir patiešām ļoti labas lietas, bet e, diemžēl mm, tiek aizmirsts, ka tās dāvanas, kuras tu sevī atklāji, ka tie talanti, e, kuri e, kļūst tevī arvien spēcīgāk redzami, ka viņi tevī jau ir bijuši ielikti, ka tu neesi viņu radītājs. Es ceru, ka jūs saprotat to manu domu, ja, ka tad nav nekas slikts tajā, ka es uh, iepazīstu savus talantus, atklāju, attīstu, izmantoju un tā tālāk un tā tālāk, bet ir vienmēr jāatcerās tas, ka man viņi jau ir doti, viņi mani ir ielikti. Un uh, otra lieta, kas mani uh, arī dzēn, uh, nu, mulsina, liek domāt, uh, ir tas, ka pat, um, nu, neaiztiksim visus kristiešus, <laughs> paliksim pie katoļiem, ka pat praktizējošu katoļu vidū uh, mēdz uh, tikt izmantoti formulējumi, ka kosmos mums palīdz, visums sadodas rokās, uh, uh, Tu tikai izsūti savu domu kosmosā un tev tiks sūtīta palīdzība. Un tad man vienmēr eh, kaut ko tādu dzirdot, rodas jautājums, vai eh, tas cilvēks vienkārši baidās atzīt savu ticību un pateikt, ka viņš sūta to lūkšanu dievam, vai vispār izteikt vārdu lūkšanu publiskajā telpā, piemēram, vai arī tā tiešām jau ir kaut kāda uh, Eh, nu, tāda dīvaina noslēgšanās kaut kādā citā virzienā, nevis eh, savas ticības virzienā. Kāpēc tas ir svarīgi, tad, kad mēs sākam eh, runāt par mūsu attiecību ar Dievu veidošanu? Tas cieši saistīts ir gan ar Dieva tēlu, gan ar to, kā es uzlūkoju sevi, jo ja es skatos uz sevi kā uz šādu te uh, iemidzinātu Dievu, tad kaut kādā mirklī eh, tas patiesais Dievs man vispār kļūs nevajadzīgs. Un tad runāt par attiecību veidošanu ar Dievu, nu ir gan drīz vai neiespējami. Nē, Dievam viss ir iespējams. <laughs> Drīzāk Dievam nav neiespējama lieta. Viņš arī tādā situācijā var ienākt un cilvēku dzīvē um, ienest uh, pārmaiņas, vai ne? Tikai atkal uzreiz ir jāatcerās tas, ka Dievs Eh, nekad nav vārdarbīgs, viņš ar varu eh, manā dzīvē, eh, mūsu attiecībās ar viņu vai citiem cilvēkiem nelauzīsies. Jā, tātad tas bija tāds ievads, man likās ļoti svarīgi šo te pateikt, Ja kādam no jums rodas kādas domas, pārdomas, kādas sava liecība vai jūsu pieredze, ko jūs šajā brīdī vēlētos pateikt, vēlētos padalīties ar pārējiem radioklausītājiem, un, protams, ar mani arī, es aicinu jūs rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272 vai uz e-pastu studiju at rml.lv vai arī zvanīt uz tāruņu studijā 67 969 131. Un es turpinu. Tātad, ja mēs sākam domāt, sākam runāt par to, ka mēs tad vēlamies šīs attiecības ar Dievu veidot, vai arī uh, atskatāmies, piemēram, jau 20 gadus esot baznīcā, tā kā es, vai mazliet vairāk nekā 20, uh, eh, atskatāmies atpakaļ un domājam, kā tas bija, tad jebkurā gadījumā ir vērts padomāt, jeb atcerēties par to, ka uh, dzīvība, kas mums ir, mēs viņu esam saņēmuši. Tās nu ir divas lietas, kuras mēs nekad nevaram iepriekš uh, paredzēt, <laughs> savā dzīvē, nekā cita dzīvē. Mēs nevarējām paredzēt to, ka mēs piedzimsim, un arī to, kad mēs nomirsim, mēs nezinām. Mēs esam ienākuši šajā pasaulē, un nu mēs no viņas aiziesim. Tas ir pilnīgi skaidrs, par to mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, vai mums gribas vai nē. Un tad kāpēc šī dzīve mums ir dota? Viņa ir dota, lai mēs mācītos dzīvot, mācītos dzīvot attiecībās – attiecībās ar a, Dievu un arī dzen, ar citiem cilvēkiem. Un arī dzen, lai mēs mācītos mirt. Tie, kuri klausījās pirmo raidījumu, varbūt atceras, ka es pieminēju, ka tūkstnešu tēviem bija tāds e, apgalvojums, viņi sacīja, ka m, katra a, nakts, kad mēs ejam gulēt, ir kā tāda mazā nāve – ka mēs e, aizmiegam un mēs nezinām, vai mēs piecelsimies. Tā kā principā arī e, katrs vakars, ko mēs piedzīvojam, tas jau ir tāds labs mirklis, lai, lai pārdomātu, kā tas būtu, ja man e, šodien šajā vakarā šajā naktī būs jāstājas Dievu priekšā, vai es būšu tam gatavs, vai, vai mm, jā, kā es jūtos, kad es vispār par to padomāju, ka man šodien būtu jāstājas Dievu priekšā. E, un Vēl viens iemesls, kāpēc mēs esam tātad šeit uz zemes, mēs mācāmies dzīvot mūžīgi, kā mēs dzīvosim kopā ar Dievu. Jo vai es to apzinos vai nē, es jau esmu, ja es esmu kristīts, es jau esmu Dievu pieņemtais bērns. Tas ir tāds diezgan nodrāsts apgalvojums, Dieva pieņemtais bērns, Dieva adoptētais bērns, bet ja tu mēģināsi tā dziļāk tajā uh, ieskatīties šajā apgalvojumā, ka Dievs man ir pieņems par bērnu. Dievs, kurš ir visa radītājs, kurš ir visa pamatā, viņš mani ir adoptējis, pieņems par savu bērnu. Un tad eh, tas jau ir tās pirmais kontrola jautājums šodien. <laughs> Es pati pamanīju, ka es eh, uzdodu šādus kontrola jautājumus, eh, bet ticiet, ka tas ir ne, tik, tie ir tikai ne, ne, ne tikai jums, bet arī man pašai. Tad, tad pirmais kontrola jautājums šodien ir, vai, vai es dzīvoju šajā dimensijā? Dievu pieņemtā bērna dimensijā tajā, ka viņš mani ir pieņēmis par bērnu un kā tas izpaužās. Un vienlaikus tātad būtu būtiski atcerēties, ka Dieva ceļi nav mūsu ceļi. Mums jāmācās, mm, es domāju, ka katram no mums ir jāmācās nemērīt Dievu pēc mūsu mērauklām. Eh, man tāds mīļš eh, salīdzinājums, kad es domāju par to, kā Dievs lūkojās uz eh, pasauli, uz notikumiem, uz manu dzīvi. Man ir tāds karavāns princips, kad es iedomājos, jautāju cilvēkiem, vai viņi, nu, ja viņi būtu tuksnesī, piemēram, sēdētu smiltīs, kā viņi zinātu, ka tuvojas karavāna? Nu, Visticamāk, ka pirmās būtu kaut kādas skaņas, ko vējš atnestu, pēc tam varētu dzirdēt dzīvnieku soļu dunu, un pēc tam jau vēl kādas skaņas atnākt, un tad jau varētu ieraudzīt karavānas priekšgalu, varētu ieraudzīt kamieļus, beduīnus, apklātās, tātad apkrautus šos te kamieļus ar mantām, krāsainos tērpus, mazos ezelīšus, vēl tur kaut ko, un tad tā karavāna paietu garām, un atkal būtu dzirdams tikai kādas Eh, kāda soļu duņa, eh, duna, būtu dzirdami, eh, dzirdams kādas skaņas, un tad tu atkal sēdēt viens, tajā, viens pats tajā tūksnesī. Un ja tev uzdotu jautājumu, ko tu redzēji, tad visticamāk, ka tev gribētos atbildēt, ka tu redzēji karavānu. Bet īstenībā tu redzēji tikai kaut kādas daļas no tās karavānas, jo visu vienlaikus tu neredzēji. Un tas ir veids, kā pasauli, notikumus, situācijas manā dzīvē, kā viņas redzu esi. Savukārt, ja es gribu ieraudzīt, kā uz to visu skatās Dievs, tad man ir jāpaceļās, nu, vismaz helikopterī uz augšu, virs tās karavāns, lai es viņu ieraudzītu no sākuma līdz beigām. Un tā pasauli redz Dievs. Mm? E, Par šo pašu tēmu varam salīdzināt, piemēram, puzles. Ja ir pužļu eh, kaudze un tev nav pat bildes, kam tur ir jāsanāk, tad nu, ir drusku jāpiepūls, lai saprastu, kas no tās kaudzes tur iznāks. Un tā mēs redzam savu dzīvi kaut kāds atsevišķs gabaliņš. Dažkārt uzreiz saproti, kuri dar kopā, bet dažkārt ir kaut kādas lietas, kuras mm, nevar saprast vispār, kā viņas tur salikt, vai ne? Mm. Jā, tātad Dievs redz pasauli pilnīgi savādāk, un te nu ir uh, svarīgi uh, uh, nu, atcerēties priekš sevis, ka šī mūsu uh, augšana uh, tajās attiecībās ar viņu, uh, šajā um, mm, Dievu bērna apziņā, tas ir tāds process visas dzīves garumā. Un tā kā Dievs ir pilnīgi citāds, citādāks. Mēs jau par to runājām pirmajā rēdījumā, pavisam savādāks nekā mēs, tad uh, arī tā viņa rīcība vai situācijas, kuras viņas pieļauj, ļoti bieži <laughs> vai gandrīz vienmēr mūs pārauga. Es domāju, ka man nav jāmin piemēri, ka jūs paši savā dzīvē atradīsies, atradīsiet uzreiz situācijas, kurās jūs ieraudzīsiet, ka, um, ka tas, ko Dievs ir izdarījis, jūs pārauga. Gan labā, gan, gan, gan sāpīgā nozīmē. Bet viņš tajā visā ir klātesošs, un vienlaiks viņš ir noslēpums. Ne? Nu, un, protams, papildus jāliek klāt arī tas, ko mēs mm, pagājušajā reizē pieminējām, ka mēs cilvēki esam iedzimtā grēka skarti, Eh, jā, kristība to ir mazgājusi, bet tā iekšējā nesakārtotība, tieksme uz ļauno un tā nemitīgā cīņa mūsos starp labo un ļauno viņa ir klātesoša, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Veidi, kā viņš cenšas mūs šajā te mūsu a, dzīves garumā uzrunāt, kā viņš cenšas mūs um, aizskart. Es gribētu jums eh, par to pastāstīt, izmantojot uh, jūketu, bet jūketu bērniem. <laughs> Tie no jums, kuri lasa vāciski vai poliski, man ir pilnīgs atklājums. Es ceru, ka jūs pazīstat uh, šo grāmatu. Es, es viņu nu pat, nu pat saņēmu dāvinājumā no polijas. Uh, Poli ir tulkojuši no vācu valodas, Austrijas baznīca ir izdevusi jūketu bērniem ar ļoti skaistiem, interesantiem zīmējumiem, bet ziniet, kā tas bieži gadās, ka bērnu grāmatas pieaugušajiem ir gandrīz vai piemērotāks. Ne? Lūk, un šajā te jūkatā bērniem mēs redzam jautājumu, mm, kā es varu izdzirdēt Dievu, vai kā es viņu varu sadzirdēt. Un atbildes skan tā, reizēm Dieva balss tevī Eh, tu reizēm viņu dzirdi savā uh, iekšienē, reizēm tu viņu dzirdi caur svētiem rakstiem, reizēm caur dažādiem notikumiem un reizēm caur citiem cilvēkiem. Piemēram, Dievs saka, viss būs labi, un to tu dzirdi caur savu, nu, te, tā kā tas ir bērniem, tad te ir sacīts caur savu māmu, kura tev mierina, bet mēs to varam sacītēt mm, caur cilvēkiem, kuri mūs mierina tad, kad mums ir kādas problēmas, kādas grūtības. Dievs mūs ļoti konkrēti uzrunā. Viss būs labi. Eh, citreiz viņš tev uzrunā un saka palīdzi, kad tu redzi kādu, kuram ir nepieciešama palīdzība. Dievs tev ļoti konkrēti uzrunā. Citureiz viņš saka, vai tu redzi, cik brīnišķīgi, cik skaisti. Ziniet, es šodien nācu <laughs> no Torņkalna tev uz studiju pa tām slidenajām ietvēm un domāju, nu, mīļais Dievs, ledus tev tiešām ir izdevies. <laughs> <laughs> un es saprotu, ka viņš man arī mēģināja pateikt, ka tas ir ļoti skaisti. Bet... <laughs> Uh, tāpat, kad mēs klausamies kaut ko skaistu, iespējams, ka Dievs man saka, vai tu dzirdi, cik tas ir skaisti. Skaista mūzika, putni, mm, kā mešs šalts. Ieklausies un sadzird arī tajā, ka Dievs tev uzrunā. Kad kāds cits cilvēks ir lepns par to, ko tu dari, un tev saka, vai tu zini, kā es ar tevi lepojos, kā es priecājos par tevi, cik forši, ka tu esi pasaulē – Tāpat, kad es lasu svētajos rakstos, Dievs man saka, vai tu zini, ko es saku par tevi? Bet es lasīju kādreiz svētos rakstus ar domu, ka Dievs uzrunā tevi, ka viņš tev saka, nebīsties, Jēkab, <laughs> es tevi mīlu. Kalni var atkāpties un pakalni sakustēties, bet mana mīlestība no tevis neatkāpsies. Viņš to tev saka. Bet personīgi tev, tavā dzīves situācijā šobrīd. Tad, kad tu slimo vai kad uh, jūties slikti, Dievs tev saka, vai tu jūti, ka es esmu tev līdzās. Viņš tev uzrunā. Bet vai tu to uh, pieņem, vai tu pieņem viņa klātbūtni to, ka viņš tevi grib šajā brīdī uzrunāt? Tagad es aicinu mazliet pārdomāt to, ko mēs šobrīd jau esam mm, dzirdējuši, paklausīties dziesmu, uh, un pēc maza mirkļa turpināsim. Nāciet visi, Dievu slavēsim, Viņam, Viņam nav, dziesmas dziedāsim. Nāciet visi Dievam pateikties par viņa darbiem, kopā priecāties. Esmu bērns tauts, esmu izglābts un no sirds es līksmoju tavā priekšā. Es kā Dāvids no priekā dejoju. Nāciet visi, Dievu slavēsim, Viņam vienam dziesmas dziedāsim. Nāciet visi, Dievam pateikties! par viņa darbiem kopā priecāties. Esmu bērns tavs, esmu izglābts un no sirds es līksmoju. Tavā priekšā es kā dāvids no prieka dejoju. Esmu bērns tavs, esmu izglābts no sirds es mīksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids no prieka dejoju. Na, na, na, na. Dievu slavēsim, viņam vienam dziesmas dziedāsim. Nāciet visi Dievam pateikties par viņa darbiem no prieka dejoju, es no prieka dejoju. Mm -mm. Tavā priekšā es kā Dāvids no prieka, prieka, prieka, prieka dejoju. Jā, esmu bērns tavs. Es gan te nedejoju, sēžu radio studijā. Eh, Māsa Meinarda rādījums vienkārši un mierīgi. Eh, mēs esam atpakaļ, un eh, šodien mēs tātad sākam runāt, sākām, uzsākām runāt par to, kā tad šīs attiecības ar Dievu veidot, bet kā jūs paši dzirdat, tie, kuri klausījās, es gan redzu, ka neviens neko nav uzrakstījis, <laughs> gaidu kādu atgriezeniskos, o, kāds zvana. Jā, lūdzu? Halo! Uh, Sla, slavēts Kristus! Mūžīgi! Mm, man sauc Marks, uh, man prieks dzirdēt, uh, mēs mēģinām šo te tēmatu. Interesanti, man ir divi jautājumi, bet mm. lai tas neietekmē jūsu programmu un to, ko jūs gribat arī pateikt, bet varbūt tas palīdz izskaidrot, pirmkārt, man, varbūt kādam arī palīdz. Mm -hmm. Respektīvi, ir tā, ka to, nu, Dievs ir radījis mūs pēc sava tēla, vai ne? Mm -hmm. Un kā es kā skatos, kā, mm, kā, kā nu, nu, dieva draugs cenšos būt vai nē, un es skatos uz to, ka es arī teicu, arī kāda, kādreiz sarunās ar citiem, kurus es mēģinu aicināt, aizdomāties par dieva darbiem viņu dzīvē, ka mūsos, respektīvi, no tā izriet ir liels potenciāls. Uh mhm. -huh. Tā kā mēs esam pēc dieva attēla vienkārši tā labā doma, ko jūs minējāt, šis poļu autors, kurš saka, kā, ka, e, vai es labi sa pareizi sapratu, ka es saprotu tā, man ir liels potenciāls un varbūt ir kaut kādas lietas, ko es neapzinos, ko Dievs man ir devis, bet es tomēr nu, to tā kā attīstot, cenšoties, es e, nu, varu panākt to. Nu, tā kā realizēt, lai, lai, lai arī pēc tam varētu caur, caur šo kaut kādu māku, ko es esmu apguvis, arī, arī sludināt evaņģēliju, teiktu, ja, no šiem darbiem. Mm -hmm. Tad, respektīvi, tas, tas, tas mūsos ir un mūsos ir liela, liela potence mm -hmm. uz, to, uz to labo. Tas, tas man skatījums, vai tas ir pareizi vai nē, es nezinu. Mm -hmm. tas pirmais jautājums, un otrais yeah. jautājums bija saistīts ar to par talantiem. Mm -hmm. Par talantiem. Un nu, it kā sanāk, ka pretruna. Ma, manī varbūt tās ir šī pretruna. Uh mhm. -huh. Es skatos to tā, šis, šis, šis stāsts, ko Kristus saka par talantiem, vai ne? Uh mhm. -huh. Vienam iedeva vienu, tur uh -huh. Mhm. citam piecus, citam desmit. Uh -huh. Viens nobijās ar to pašu vienu norako un beigās pat neattīstīja. Un es teiksim, nu, skaties, es arī tā un skatos tā, ka, nu, nu kā, Jo mēs redzam bērnos, ja, nu, kādi talanti jau tur slēpjas, ko Dievs ir devis katram, ikvienam. Bet dažkārt nu, ir šis, šis, šis risks, kad vecāki no bērna nezinu, Viņš ir mākslinieks, bet nu, viņam jābūt ir hokeistam. Ot, <laughs> viņam ir jābūt. Ja. Nu, Vecāki savas ambīcijas izpauž bērnā, jā. vai ne? Jā, vi, jā. jā, jā viņam, viņš nebūs mhm. hokejs. Mm. Viņš, ir, mm. viņš ir uz citu un tā spēja. Un varbūt viņam mm. ir mhm. tikai tā viena lieta, viens tas mm -hmm. talants, bet nu, iedrošināt viņu attīstīt. Bet atkal tas varbūt pretrunā ir, ka potenciāli ir lieli. Mm -hmm. visu, vai jūs sapratāt to manu jautājumu? Varbūt tās. Nu, nu, tā. Es ceru, mēģināšu tulītās atbildēt. Okay, paldies, <laughs> paldies, paldies, Marek. Jā, paldies. Jā, atā, atā. atā. Jā. Paldies Marikam par jautājumu. Es ļoti priecājos, mums ir arī īsiņa uzrakstīta, bet par to pēc mirklīšu. Vispirms ar uh, Marika jautājumiem. Jā, Marika, tad, tad tas citāts no Marčina gaidas, ka uh, cilvēks nav iemidzināts Dievs, bet rādība – ka tad, tad iepazīstot sevi, es neatklāju savu dievišķību, bet varu saņemt žēlstību, kura man dievišķos. Un, protams, ka tas ļoti cieši a, saistās ar to, ko Mareks sacīja par, a, par cilvēka dažādām dāvanām, talantiem, kas, a, talentiem vai talantiem, a, kas mūsos ir ielikti. Patiešām mūsos šie talanti ir, tikai mums ir a, jāsadarbojas pašiem ar Dieva žēlastību, lai tos atklātu. Ne? Uh, kā to darīt nu, vispirms jau pavērot pašam sevi, kas ir tās lietas, kas man izdodās, ko es protu, kas man arī sagādā prieku. Diemžēl atkal nemetot, dārziņ, ne, nemetot citu kristiešu dārziņos akmeņus, mūsu katoļu vidū es diezgan bieži sastopos ar, ar, ar šo sevis tādu noniecināšanu, ka cilvēks saka, nu ko nu es, nu kur nu es iešu, varbūt tā ir arī kaut kāda tāda kautrība, bet ļoti bieži paslēpta zem tādas viltus pazemības apmetnīšana, ko tad es iešu izrādīties, eh, nu, ko tad es svaru, kas tad no manis tur būs, vai ne? Bet tad, tad Dievs mūsos šo potenciālu ir ielicis vēl vairāk, viņš grib, viņš vēlas, lai eh, mēs sevī to, tās dāvanas atklātu. Ne? Tāpat kā jebkurš tēvs, kurš savam bērnam ir devis kādu dāvanu, viņš taču grib, lai bērns to dāvanu izmanto, jo tas ir iemesls, kāpēc viņa ir dota. Ne? Un jo vairāk es iepazīstu sevi, Un būtu svarīgi iepazīt sevi Dieva gaismā. Ja es sevi uh, nu, <laughs> atzīstu kā kristieti, tad to ir vērts patiešām darīt Dieva gaismā. Ne? Un uh, Otra lieta, man liekas, ka Marks jau pats atbildēja uz to, ko viņš uh, nosauca kā jautājumu, ka bērnos ir šīs dāvanas, tikai ļoti svarīgi ir vecākiem pašiem uh, sev uzdot jautājumu, ja manam bērnam ir tāda dāvana, uh, kā viņu attīstīt, un, un tad ir vēl arī jautājums, vai, vai tiešām es gribu, lai bērns e, attīsta to, kas viņam ir, <laughs> vai es gribu e, bērnā savas ambīcijas tur īstenot, to, ko es neesmu izdarījis, vai ko man nebija iespējas izdarīt, vai ne? Jā. E, savukārt, e, Ināra mums raksta, ka klausās redzējumu pirmo reizi, gribēšu dzirdēt arhīvā. Es diemžēl nezinu, vai ir pirmais, otrais noteikti ir YouTube kanālā, es redzēju, ka ir jau ielikts, e, bet e, jāpaskatās, gan jau, gan jau ka viņš būs. <laughs> E, jā, paldies, ka stāstat tik saprot, vienkāršā un saprotamā veidā Paldies, Ināra, komplimenti vienmēr ir patīkami. Paldies, es, es ceru, ka saņemsim vēl kādu ziņu, kā atgriezenisko saiti, kā jums klausās vai arī kādi jautājumi jums rodās, Tāpat arī pārdoms, tāpēc, ka tā kā jūs dzirdējāt rēdījumu galviņā, tas nav rēdījums, kuru uh, es gribētu tikai <laughs> veidot pati. Man ļoti būtiski ir, lai uh, arī jūs varat izteikt savas domas, dalīties uh, par to, mm, kas jūsos uh, dzimst tajā brīdī, kad jūs dzirdat uh, to, ko dzirdat ēterā. Uh, savukārt, uh, atgriežoties pie uh, Atgriežoties pie mūsu um, attiecībām ar Dievu, par to, kā mēs veidojam šīs attiecības, tad um, divas tādas domas es gribētu pateikt, um, ka ļoti svarīgi ir nepieķerties tam, ko es jūtu vai ko es nejūtu. Eh, Katoļu baznīca šodien svin svētā Jāņa no krusta dienu, viņš ir mana ordeņa brālis, un tas būtu dīvaini, ja es kā karmelīti nepieminētu, ka šodien mēs atceramies viņu, Jāni no krusta, mistiķi, doktoru, baznīcas mācītāju, respektīvi eh, cilvēku, kurš, nu, nu, ja pa, pasaka tādām vidusmēra katolim Jānis no Krusta, tad uzreiz saistās ar tādu ļoti nomērdētu cilvēku, ne, bet viņš arī bija ārkārtīgi mm, praktisks, ārkārtīgi dziļs cilvēks, un tieši šī doma, ko es tagad pateicu, ka e, nepieķerties tam, ko es jūtu vai nejūtu. E, Tas, ka es neko nejūtu, vēl nenozīmē, ka Dieva nav, vai arī tas, ka es viņu jūtu, arī nenozīmē, ka viņš ir. Tas ir tāds pārfrāzēts šobrīd Jānis no Krusties, precīzi neatceros to citātu, e, bet, bet doma kā tāda, ja, tad, tad nepieķerties tam, ko es jūtu vai nejūtu. E, un vēl vien, vēl vien doma, e, katra cilvēka dzīve mm, uzlūkota kā individuāla pestīšanas vēsture ja mēs vispārējo pestīšanas vēsturi uzlūkojam, kā Dievs vispirms vispār visu radīja, tālāk kā tika aicināta, izvēlētā tauta, kā um, nāca Kristus, kā piedzima baznīca, laiks, kurā mēs šobrīd dzīvojam, paskatīties uz šo vispārējo pasaules uh, pestīšanas uh, vēsturi, uh, kā uz savējo ka es esmu tas, kuram ir šis radīšanas moments, kurā brīdī uh, Dievs mani aicināja, uh, kurā brīdī es no viņa atkāpos, kurā brīdī uh, es atkal ieraudzīju, ka viņš mani meklē un pateicu viņam jā. Ne? Tas ir tā, tā ļoti interesants veids, kā paskatīties uz uh, pestīšanas vēsturi uh, caur savu personīgo prizmu. Lūk, Un, e, ja mēs skatāmies uz tādiem baznīcas garīgās dzīves skolotājiem, e, uz tādiem cilvēkiem, kuri ir pētījuši, mēģinājuši aprakstīt e, mūsu garīgo dzīvi, mūsu attiecības ar Dievu, tad šodien es gribētu, nu, tagad būs tāda pilnīgi teorētiskā daļa, jo tas būs Akvīnas Toms, ko es tagad citēšu, jeb drīzāk tas būs tāds pārstāsts. Un viņš runājot par cilvēka mm, Eh, garīgo dzīvi, mm, eh, izdala tādus uh, trīs posmus. Principā pirms viņa jau pseido Dionīzijas to dal, uh, izdarīja, viņš uh, dalīja uh, cilvēka garīgā attīstību tādos trijos posmos, nosaucot pirmo par attīrošo, jeb šķistījošo, otro par apgaismojošo un trešo par vienojošo. Uh, Un savukārt eh, Ahvīns Tums tad aprakstošā veidā to raksta tā, ka pirmā un galvenā cilvēka piepūle mm, pašā sākumā ir veidot pieradumu, izvairīties no grēka un atkarības no tieksmēm. Iesācēji, tā viņš sauc šo pirmo posmu, uzdevums ir veltīt mm, uh, vislielāku uzmanību mīlestībai. Tai jātiek pabarotai un sargātai, lai viņa neizzustu. Sekojoši, Tātad otrais posms tiek ieguldītas visas pūles, lai augtu labajā. Tie, kas dodas tālāk, varētu viņus nosaukt par augošajiem, jeb tātad šis apgaismojošais posms, stiprina mīlestību sevi un savas attīstības ceļu. Un trešais vienošanās ar Dievu posms, jeb pilnīgie, jeb uh, tie, kuri vienojušies, kuri grib dzīvot un nomirt ar Dievu. Uh, es apzināti tagad uh, negribu mm, teikt ne, ne jā, ne nē šādam te sadalījumam, uh, bet uh, uh, <clears throat> gribētu mazliet sīkāk par, par katru no viņiem parunāt, un tad pašās beigās jau kā tādu kopsavilkumu pateikt. Bet, ja tev klausītāji rodas kāda doma, es labprāt priecātos, mm, ka tu padalītos. Tātad, ja mēs runājam par šo pašu pirmo posmu, uh, jeb par tātad attīrošo, jeb iesācēju posmu, tad šeit ļoti būtisks ir apzināts lēmums, vēlēšanās pildīt gribu, dzīvot ar viņu, un šīs ilgas parasti ir augļi iekšējai metanojai. Grieķu vārds metanoja, kuru mēs nereti lietojam, ja mēs skatāmies skaidrojušās vārnīcās, tad viņš tiek skaidrots kā domāšanas veida maiņa. E, es kādreiz diezgan daudz domāju par to un lūdzos par to, kāpēc tik daudz cilvēku, kuri mūsu draudzēs tiek sagatavoti kristībām, laulībām, es par pieaugušiem šobrīd domāju, e, kāpēc, nu, jā, kāpēc viņi tiek sagatavoti, viņi e, pat, teiksim, tīri tā morāli ir sakarīgi cilvēki, ļoti interesanti cilvēki, ļoti inteliģenti cilvēki, mm, kāpēc viņi pēc tam nepaliek draudzēs? Kāpēc tik niecīgs procents to, kuri ir salaulājis, pēc tam aktīvi darbojas tur? Un tad es nonācu līdz tam, iespējams, ka es kļūdos, bet tāda mana doma ir, ka, ka nav notikuši šī te iekšējā metanoja. Ja, kad cilvēki ir gatavi, jā, viņi a, ir gatavi piedalīties katehēzēs, viņi iziet sadarināto kursus, viņi piedalās, viņi izdara visu, kas ir vajadzīgs visu, kas no viņiem tiek prasīts, bet vai notiek šī iekšējā metanoja, iekšējā a, domāšanas veida maiņa? Mm. Būtu labi, būtu vērts par to padomāt, man liekas. Tā, un atgriežoties tātad pie tā, ko es gribēju pateikt, tātad šis pirmais posms, apzināts lēmums un dzīve žēlastībā kā jaunā pasaulē. Dzīve žēlastībā. Ja cilvēks to aizsāk šādu te <clears throat> pakāpenisku attiecību veidošanu ar Dievu, tad viņam arī pieaug apjo, apjausma, cik būtiskas ir persona attiecības. Atcerieties, pagājušajā reizē mēs runājām par, par cilvēku, ka viņš ir persona, jo viņš ir radīts pēc Dieva un tēlu un līdzības. Tātad arī e, tas, pēc kura līdzības viņš ir radīts, ir persona. Un mums, tikai mums, starp e, mani un Dievu, starp mani cilvēku un viņu radītāju ir iespējams šīs personu attiecības. Viņam nevar būt tādas attiecības ne ar koku, ne ar dzīvniekiem, <laughs> ne ar jūru vai kalniem, lai arī viņš tik brīnišķīgs tos ir radījis. Tātad persona attiecības. Un paralēli, paralēli es sāku šajā pašā iesākumā, pirmajā posmā ieraudzīt šķēršļus – Un uh, apzināties, ka ar tiem ir jārēķinās, lai uh, nepamestu šo ceļu ar Dievu novārtā. Uh, sirdsapziņas izmeklēšana, tikuma prakse, sirds sakopotība, gandrīšanas sakraments, iekšējā lūkšana. <laughs> Tie ir tādi pieci spieķi, kas uh, ir nu, būtiski nepieciešami. Viņi ir nepieciešami visā mūsu uh, dzīves ceļā attiecībās ar Dievu, bet šajā pirmajā posmā, e, nu, tās ir obligātas lietas, bez kā vispār uh, neiztikt, un ar, nu, faktiski viņas mēs sākam tad praktizēt, tad, kad mēs uzsākam šīs te mūsu attiecības ar Dievu, jeb uzsākam šo ceļu kopā ar viņu. Un par ceļu runājot, man vispār liekas, ka tas ir ļoti skaists vārds, ja mēs uh, runājam par attiecībām ar Dievu, ceļš, uh, tie, kas ir vizualizētāji, varam iedomāties uzzīmētu ceļu, kuram ir, um, teiksim, uz lapas iedomājieties, jūs uz, uzzīmējat ceļu un ir uh, šī ceļa beigās zīme, uz kuras ir rakstīts Dievs, bet uzmanību, tai zīmei nav, uh, tā, tā zīme ir kā norāde, ja, tātad, ka tajā virzienā mēs ejam, jo nav uh, tāda posma mūsu dzīvē, šeit, dzīves garumā un arī mūžībā, kad mēs varētu pateikt, ka mēs esam sasnieguši Dievu. Respektīvi, ka ir zīme, kur norāda, ka tur ir Dievs, tā, tā vieta, kur viņš mīt, ja? Es kaut kad ļoti sen lasīju tādu um, kāda teologa spekulāciju, tāpēc es pat neatceros, kurš tas bija, kurš to teica, bet es atļaušos viņu tagad um, pateikt, ka viņš sacīja, ka mūžība – Mūžība, kurai nebūs gala, būs par īsu, lai cilvēks ar savu ierobežoto prātu spētu saprast, kas ir Dievs. Tātad šis ceļš ar Dievu, kopā ar viņu, uh, pat vēl vairāk Dievā, viņš ir ne tikai dzīves garumā, bet visas mūžības garumā. Tas ir vispār prātam neaptverama realitāte ar ko mēs uzsākam attiecības šeit uz zemes, un kas ir tas, ar kur es dzīvošu mūžīgi, kur es mēģināšu visas mūžības garumā iepazīt. Mm. Un šis pirmais posms, tātad e, vienalga vai mēs to saucam par iesācēju posmu vai to mēs saucam par attīrošo, šķīstījošo posmu, tas ir pat tas pats pirmais solis. Otrais, e, tie, kuri aug, e, augošie jeb e, apgaismojošais posms. E, nu tā pilnīgi teorētiski par to runājot tiek sacīts, ka tikumi valda pār netikumiem, kad žēlastība nes mūsos konkrētus augļus, kad ticības patiesības izgaismo dzīvi, kad īpaši būtiska ir a, līdzināšanās kristum, iemantojot evaņģēlisko mentalitāti. Es tagad pateicu to teikumu, domāju, nu, e, atkal, ja mēs e, mēģinām nu, paši priekš sevis atbildēt godīgi uz jautājumu, cik evaņģēliski es dzīvoju, e, vai tajā, kā es e, attiecos pret citiem cilvēkiem, kā es daru savu darbu, kā es nu, piemēram, audzinu savus bērnus, kā es runāju ar svešiem cilvēkiem, cik tajā visā ir šī evaņģēliskā mentalitāte, vai cilvēki redz Kristu manī, tajā, ko es daru uh, ikdienā. E, šajā posmā ļoti būtisks cilvēkam ir arī iekšējais klusums. Cilvēks to atklāja jo viņš tad, tad iet dziļāk šajā ceļā ar Dievu, attiecībās ar Dievu viņš atklāja nepieciešamību pēc iekšējā klusuma. Tāpat būtiska ir gribas izkopšana un pazemība. Tikai patiesa pazemība, nevis viltus. Es tagad skatos pulksteni un saprotu, ka es nesākšu, nesākšu stāstīt anekdotas par viltus pazemību, bet, nu, varbūt citā reizē būs iespēja to izdarīt, jo tā, diemžēl, ir tāda eh, mums ļoti um, populāra lieta. E, līdzināšanās Kristuma būtībā un darbībā. Tāds skaists teikums, bet e, prasošs, pieprasošs no mums teikums. Un <clears throat> trešais posms, mm, es nezinu, cik no mums līdz viņām izaugs, <laughs> bet, nu, vismaz tīri teorētiski, mums ir pietiekoši daudz svētie, kaut vai šodien jau pieminētais Jānis no Krusta, kurš acīm redzot tādos dziļumos iegāja. Uh, tāpat mēs varam pieminēt Avils Terēzi, vai es atkal, protams, uh, būdam karmelītes minu kā piemēru savardiņu svētos, bet, protams, ka viņi ir stipri vairāk, un arī uh, jā, Jānis un Terēzi dzīvoja 16. gadsimtā, bet arī krietni jaunākus mēs varam sastapt, es tagad domāju par Kjāru Luči, man šķiet, ka pietiek ieskatīties viņas sejā, fotografijās, un tu sapratīs, ka viņa patiešām ir sastapusi Dievu. Nu, tur vispār nav pat divu domu. Jo tāds mirdzums, kāds uh, ir viņas acīs, tas nav iespējams nesastopot Dievu. Tātad trešais jeb posms vienojošais, jeb pilnīgie, vienojošais. Ar ko tad viņš vieno? Nu, protams, pilnīgā vienotība ar Dievu, pilnīgs mīlestības uzplaukums. E, daudzi autori saka, ka tas ir posms, kad gara dāvanas ņem virsroku pār vingrināšanos tikumos. Ja? Gara dāvanas ir tās, kuras uzvar tajā, šajā te posmā. Un uh, esot pilnīgi Dieva rokās, cilvēks ir brīvs un pilnīgākajā pakāpē atvērts svētā gara darbībai. Jā, mistiķis šeit runās par dvēseles laulībām ar Dievu, par tātad šo te mm, mistisko vienošanos ar viņu. Ne? Bet, nu, <clears throat> pieredzes man šajā jomā nav, Es tikai teoriju varu pateikt, <laughs> kā, kā tas izskatās, kā par to raksta dažādi autori. Uh, E, vēlreiz trīs posmi, tātad e, šie te e, iesācēji, jeb attīrošais posms, augošie, jeb apgaismojušais posms un pilnīgie, jeb vienojušais posms. Trīs teoretiski, um, teoretiski tādi posmi mūsu uh, dzīvē attiecībās ar Dievu, bet – uzmanību. Uzreiz gribu sacīt, ka e, tāpat daudzi autori runājot par šo sadalījumu e, saka, ka mēs varam šeit atrast gan plusus, gan mīnusus, un man liekas, ka tas ir ļoti pareizi. Es arī tā uzskatu, ka, e, jā, protams, e, var šāds te sadalījums, jeb, jeb tās domas, kas... E, teiksim, cilvēkam būtu e, darāms, e, jeb uz ko būtu jāliek uzsvars katrā posmā, tas nav nekas slikts, un, protams, mēs varam to mācīties, varam to priekš sevis uh, Mm, nu, kaut kur piezīmēt, jeb, jeb sākt praktizēt, ja kaut kas, piemēram, nav darīts. Bet tai pašā laikā, mm, tad man gan gribas izstāstīt vienu anekdoti ļoti ātri, gan <laughs> pie kāda garīga tēva atnāk mm, eh, cilvēks parunāties un saka, ka viņš jau ir iegājis Avils Terēzes 7. aprakstītajā 7. mājoklī un, un nezin vairs, kur tālāk iet. Garīgi tev saka, a, ko tu tur iegāji, tu nezin, kur tālāk. Eh, ziniet, ja mēs sākam mm, mērīt šādā te veidā, mērīt savu garīgo dzīvi, kur es esmu aizgājis, kur, uz kuras pakāpes es esmu, kurā Avils Terēzes aprakstītajā mājoklī es esmu, ja, tad um, no vienas puses, protams, eh, mums ir tā vēlēšanās saprast, kur es esmu, ja, bet eh, no otras puses var iekrist tādā mm, vai nu lepnībā, vai arī uh, bezcerībā, ja, ka es redzu bāc, nu, atkal es nokritu, nu, kur es cilvēks, kurš jau 20 gadus baznīcā varēja tik muļķīgi nokrist, vai ne? Un pilnīgi atkal tādos dubļos, ka liekas, nu, kur tad, nu, kur tad vēl, <laughs> ja? Bet uh, jā, tātad no vienas puses ir labi, ka mums ir tādi apraksti, jā, bet no otras puses uh, ir jābūt ļoti uzmanīgam ar savas, uh, eh, tiksim, personīgās, garīgās kondīcijas <laughs> novērtēšanu. Uh, es gatavojoties šim rēdījumam, uh, jā, protams, tāpat kā daudz cilvēku izmanto internetu, un, nu, vismaz poliski um, tātad dažādās mājaslapās, kas ir poļu valodā, es atradu, uzrakstot garīgās dzīves attīstībai, garīgās dzīves posmas, atradu tik daudz uh, dažādas uh, informācijas, un uh, jā, <laughs> lai arī Polija tiek uzskatīta par katolisku valsts, ziniet, tur gandrīz puse nebija nekāda, gandrīz pusē to mājaslapu nebija nekādas saistības ar kristietību. Tāpēc, eh, nu, teiksim tā, mēģinot eh, saprast savu vietu eh, šajā te garīgajā attīstībā, savu attīstības posmu, man liekas, ka pirmais, pirmā lieta, kas būtu ļoti būtiska, meklējot to, to savu mm, savas kondīcijas aprakstu, <laughs> varbūt tā, pirmā lieta, kas būtu jādara, būtu pirm, jāmeklē garīgais vadītājs. Es šodien ļoti maz dzirdēju katehēzi, priestars Pēters, ko no rīta runāja, bet viņš runāja par šo tēmu, tā kā tie, kuriem interesē, ir vērts <laughs> ieskatīties uh, arhīvā un paklausīties šī rīta priestara katehēzi. Viņš ļoti labi runāja par to, uh, kas tad īsti ir un kas nav garīgais uh, pavadītājs. Bet mēs arī par to runāsim, es pieļauju, ka nākamo otrdienu, E, jo e, <clears throat> šodien tātad mana doma bija tāda, ka mēs e, vispārēji tā paskatāmies uz to, kas tad īsti ir tā mūsu garīgā dzīve, kā mēs viņu Tātad, kas ir tā grunts, uz kuras mēs viņu veidojam. Mēs esam jau runājuši pirmajā rēdījumā tātad par, par Dievu, otrajā par cilvēku. Šodien mēs skatījāmies, kā tad izskatās tas ceļš. E, svarīgi būtu atcerēties, ka šī, e, šī kopība ar Dievu un tuvāko ir process e, visas dzīves garumā, un tā kā es jau teicu, pat vēl tālāk – pat mūžībā, ne? ka mēs nebeigsim šo attiecību veidošanu šeit uz zemes, šeit mēs viņu sākam. Ne? Un nākamajā otrdienā tad uh, skatīsimies, kas mums var palīdzēt uh, šajā te ceļā iet. Mums ir vēl kāda izziņa atnākusi. Uh, Nu, Jānis raksta, nu, tas gan ir ļoti personisks jautājums, bet es atbildēšu. Eh, vai mazai Meinardai virzību dod svētais Meinards, vai viņai ir svētā Meinarda medaljons, un vai viņš dod spēku tālākai virzībai? Eh, mazai Meinardai ir svētā Meinarda medaljons. <laughs> Man ir tas medaljons, kas tika veidots uz eh, pavasti Jāņa Pāvila otrā vizīte Latvijā. Ļoti skaists medaljons – Es gan tajā laikā vēl nebiju kristieta, bet, nu, medaljons man ir. E, un runājot par svētā Meinarda mm, nozīmi manā dzīvē, e, es gribētu tādu vienu domu padalīties, e, kas mani vienmēr ir uzrunājusi, un tāpēc es arī gribu šodien to pateikt. E, Meinards mācījās e, vietējo cilvēku valodu vismaz es tā esmu lasījusi, dzirdējusi, ka viņam bija svarīgi uh, sazināties ar tiem cilvēkiem. Un priekš manis, jā, es esmu latviete, priekš manis tā ir dzimtā valoda, bet man ir svarīgi saprast to, um, kā uz pasauli raugās um, manas zemes iedzīvotāji, kā viņi to redz, kā viņi uh, piedzīvo šo pasauli, uh, tad, tad tā, saprast viņu valodu tādā pārnestā nozīmē. Un tur es tiešām mēdzu lūgt svētajam Meinardam padomu, lai viņš man palīdz saprast <laughs> un palīdz ar šiem cilvēkiem saprasties. Jā. Paldies, Jāni, par jautājumu un uh, es vēlos arī pateikties visiem pārējiem, kuri klausījās, bet neuzrakstīja vai nepiezvanīja. Es ļoti ceru, ka jūs saņemsiet drosmi un uh, nākamreiz uh, atsauksieties, bet šodien gribu vēlēt jums jauku pēcpusdienu mm, un uh, lai pat tiešām uh, Dievs jūs vada tajā jūsu ceļā un tajā posmā, kurā jūs esat, jo viņš vislabāk zina, kā jums šobrīd palīdzēt un kā jums doties tālāk. Jauku pēcpusdienu! Mūsos nav laimes, tāpat kā laimes nav ārpus mums – laime ir tikai Dievā, un kad mēs to atrodam, tad tā ir it visur. Tā blēsas paskāls. Es vēlos būt laimīga. Domāju, ka arī tu. Aicinu uz kopīgu meklēšanu, uz dieva meklēšanu, būt ceļā visas dzīves garumā. Vienkārši un mierīgi, Raidījumu cikls par Dievu, kurš mūs katru ir izredzējis un nes uz savām rokām, un par mani, tevi, par katru no mums. Kāds ir viņš, kāds esmu es, kā mums veidot attiecības, kā tajās augt. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu mīlēsim un iesim mūsu ceļu.